mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baad, mpenzi mtazamaji wa Kiislamu, hal turidu an taskuna aljannata maa habibina Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Je, unataka unapenda kukaa pepo moja na mtume wetu mwalimu wetu kiongozi wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikiwa unatamani na unataka na unapenda ukae pepo moja tena ya daraja ya kwanza ya first class alfirdaus ala maa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam basi fanya hili يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ميمي محمد na mtu ambaye يتيما yatima بيبوني كما في دول في ويلي hivi وقارن بين أصبعيه alwusta wallati tali alibham, kisha Mtume akavikutanisha vidole vyake eh, hivi kidole cha shahada na kinachofuata, akasema mimi na mtu atakayejitokeza kuwalea, kuwasaidia, kuwatunza watoto mayatima, nitakaa naye, nitakuwa naye kama vidole viwili hivi peponi siku ya Kiyama. Wamejisemea Waswahili, ni pete na kidole, wewe na Mtume Muhammad hamutoachana siku ya Kiyama. faama alyatima fala tanqahar waama saila fala tanhar, yatima basi usimwonee yatima, basi usimnyanyase, bali mtunze. Katika hadithi, mpenzi mtazamaji, Mtume anasema ukitaka moyo wako ulainike, uondokane na ugumu, upate baraka za Allah, kheri za Allah, chukua mkono wako, papasa kichwa cha yatima, basi moyo wako utalainika, haja zako zitakidhika. Hadithi hii ameipokea alimamu Abu Daud kwa nambari alfu tano mia moja na hamsini. Wewe na Mtume Muhammad pete na kidole siku ya Kiyama katika pepo ya Allah. Hamutoachana kwa kuwasaidia na kuwalea mayatima. Hongera ewe mwenye kuwasaidia na kuwalea mayatima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.